Book 2 Рва. Рва. Саатис дроები. Саатис дроები. Мапатиет. Мапатиет. Укацравад, რომელი საათია? Укацравад. რომელი საათია? დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. პირველი საათია პირველი საათია ორი საათია ორი საათია სამი საათია სამი საათია ოთხი საათია ოთხი საათია ხუთი საათია ხუთი საათია ექვსი საათია ექვსი საათია შვიდი საათია. შვიდი საათია. რვა საათია. რვა საათია. ცხრა საათია. ცხრა საათია. ათი საათია. ათი საათია. თერთმეტი საათია. თერთმეტი საათია. თორმეტი საათია. თორმეტი საათია. საათია. ერთ წუთში 60 წამია. ერთ წუთში 60 წამია. ერთ საათში 60 წუთია. ერთ საათში 60 წუთია. ერთ დღეში 24 საათია. ერთ დღეში 24 საათია.